amahoro kuri mwese muri ko muradukurikira mu kiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi tubaganirira ibijyanye n'ihungabana ryo mu mutwe rituma umuntu yikunda kandi atagira icyo yibanga perversion mu rurimi rw'igifaransa kino kiganiro magiteguriwe na marie claire neza amajwi yatororokanijwe na mugenzanje muco ornella sangwa ikaze isanganiro perversion canke guhungabana mu mutwe ni ingwara umuntu akurana bivuye ku byo yaciyemwo mu bwana byinshi kuri iyo ngwara tubisigurirwa na Pacifique Nduwimana umuhinga mu bijyanye n'inyifato hamwe n'ikibano mu bantu ni ingwara ituma umuntu akora ikintu kiza gusinzikaza uyundi mu bisanzwe nyamuntu ntamenya ko agwaye ariko ibyo akora byose abikora yabiteguye kugira asinzikaze uyundi ni ukuvuga yuko ibyo akora byose wewe atavyabafise ni ukuvuga nk'ibijanye n'imi ibyo twavuga valeur ibintu bigenga ubuntu wewe ntavyo afise ariko acagerageza bifatiye ku majambo avuga abwira abakikuje uyo muntu canke we ubwiwe ayo majambo abara yo kubesha ariko amutuma kumushira mu mutego eh, hama wa muntu aze kwisanga nk'uwahemukiwe eh, uko guhemukirwa rero kuraza kumutuma asinzikara mu mutima iwe acata bwa buntu no vuga za nguvu eh, navuga zijanye na valeur ziwe gukundana gushira gushyigikirana eh, ibintu bijanye no gukora ibikogwa acadebukirwa kubera wa muntu yamushyize mu mutego umutuma umwaka inkomezi mm. eh, zijyanye no gukora imirimo ya misi yose kuko turazi yuko amagara yo mu mutwe ari ubwo bushobozi umuntu agira kugira arangure ibikogwa bya misi yose ashobore kwiteza imbere ateze imbere n'abandi mu gihe yisanze muri icyo kibazo cyo kubeshwa nko kuhemukirwa kuko wa muntu aratangura akamwizeza yuko ibyo ariko aramubwira ari byo ariko uko iminsi igenda iragenda kubera wa muntu atarukundo na rutoya afise atamugambi mwiza afise muri byo ariko aravuga ariko umugambi afise ari uwo gusambura e, eh, kugira sinzikaze eh, ubuzima bw'uwo muntu hmm. rero wa muntu yabikorera biraza kumufata nk'ikintu kimuremereye cyane ni ukuvuga rero iyo ngwara irafise abantu bayigwaye ariko abo bantu ntibemera yuko bayigwaye hmm. niho hari n'ikibazo banashaka hmm. ibintu nibiki bituma uwo muntu amera gutyo hariho ingene yakuze ni umuntu aba yakuriye mu muryango atarukundo yigeze aro bakaronka eh, murazi mu muryango urashikirwa n'ibibazo ibi canke biriya umwana mu uruhara rero uko umwana akura hariho ukutitabwaho eh, n'umuryango bigaca bituma wa muntu akura atarukundo na ruto afise eh, rero ugaca usanga abavyeyi baramutumye uyu mwana akurana novuga igihengeri vide iyo vide rero y'urukundo ataba afise akuze niho agerageza gushaka kubabaza abandi kubera we ataca abafise rero nico gica kimutuma kibano cyangwa mu mashyirahamwe eh, wa muntu aca afata icyo kintu kibi akakiganisha wa muntu arondera ko bwa buntu za valeur adafise ni ukuvuga aca agaragaza akavuga amajambo akinyiza wa muntu kugira wa muntu aze kumererwa nabi rero icyo kimenyetso cy'uwo muntu aguma avuga kuvuga abandi nabi mu bisanzwe aba ariko yivuga we ariko akabiganisha ku bandi mhm. eh, rero aya majambo aba aremereye ni wa muntu mu gutanga ubutumwa ntakubwira ubutumwa butomoye avuga ubutumwa burimwo ibibazo byinshi nawe ugenda uribaza yashatse kuvuga iki natomora nk'akarorero ni umuntu aza akubwira ati burya habaye ikibazo runaka naka yarafitiye ideni ujya hama baca barakubita ariko ntakubwire byagenze gute akubwire ido n'ido y'ikibazo bafise wowe intumbero si yo kugira avuge uh, eh, icabaye mm -hmm. no kugira wewe novuga ashimangira ikibi hama ashiremmo inkuru ibesha e, eh, n'umuntu kandi kugira umumenye ntibigoye ni wa muntu yama yiyerekana ikintu kibaye yamari hafi bamubona yitanganiza avuga ibintu kugira yerekane yuko ari we yabikoze kandi akabi abigira n'ubwenge bwinshi bwuruhendo kugira abantu bose babone yuko umengo niwe ariko arabikora naho muzi ari mu muryango cyangwa imishara nta na kimwe ashobora gukora kijyanye n'ineza kuko iyo neza muri we ntabayifise ariko iyo neza n'ahagira gatoya aba ari e, juste kugira yerekane yuko ahenda abo bantu tibujya na jewe ndabishoboye ariko ni nko kwa kundi kugubesha yuko muri kumwe naho mutari kumwe mm. Eh, hama aracinyiza wakoze ikintu kintu novuga eh, rusange yaba mu muryango ugakora ikintu gihambaye gishobora guteza imbere umuryango arabigwiza n'ubusa avuga ati ntaco wakoze yaba eh, mu mashirahamwe avuga ati ntaca amaze hagiye yakoze iki agaca abisigura nabi kandi akagerageza akarondera amajambo abandi bari kumwe bashobora gutahura ariko y'amajambo atari yo y'uruhendo hariho n'abashwana bagakubitana mu majambo bavuga canke mu migenderanire bagira ugasanga ugasanga n'abantu bakunda gushwana cyane aho bari hari hari wewe nta na rimwe yigera yumva yuko ababaye kubera uyundi ababaye ahubwo iyo ndwara ihagaze aho nyine kubera wewe afite afise ahantu agwaye atazi ababaza uyundi kugira we ujya mubabara ujya wundi uze kumubera nk'umunezero niho hari ikintu nyamukuru gici ikimenyetso cy'iyo ndwara ni ukuvuga ibyo akora byose abikora kugira ujya wundi ababare hama nawe anezerwe mu bisanzwe iyo ndwara eh, isigura kubabaza uyundi kugira ndyoherwe twavuze ko hagaragara mu mutima wiwe haragaragara ntakiriye kuko yakuze ari umuntu atarukundo yaronse atakumuba hafi yaronse cyangwa canke yakuze bamukarira bamwereka yuko ibintu byose bigoye ibintu byose donc ataciza gihari eh, ivyo byose biratuma uyu muntu agumana ikintu mu mutima kitari cy'urukundo hagaragara mu mutima iyo rero uko kugaragara bashaka ababaza ujya wundi yerekane yuko akomeye hamaryoherwe hmm. ariko urumva abari inyifato novuga itari yo kubera abari kakorera ku bintu bitari vyo eh, kuko urumva mu mutwe iwiwe bikorerwa mu mutwe byose kandi rero n'umuntu abitegura e, arabitegura akavuga ati e, nza kugira kijya na kijya mwumvise ko ari ingwa rifatira mu mutwe umuntu akurana bivanye n’ibyo yaciyemwo mu bwana bwiwe mbega none abayigwaye baravugwa boba bakurikiranwa gute n'ubu Pacifique Nduwimana umuhinga mu bijyanye n'inyifato n'ikibano mu bantu abandanya atanga isiguro ubwa mbere n'abantu batigera bitura abo bafasha twebwe ntibatwitura kubera iki kubera aje ntaza kugira aze kwivuza kuko ubwa mbere ibyo akora byose abikora anezerewe ni ukuvuga rero ari inzaza aca ashaka kugugira rwa ruhendo agirira abandi kugira nawe arabe yuko yo kubabaza eh, kugira abone yuko ari hejuru ashoboye byose mu gihe ataje canke aje ntagubwire byose ko twebwe dukoresha ubuhinga mu kiganiro mu byo tuyaga ni ukuvuga uyaze n'umuntu abesha kuko mu bimenye ikimenyetso ni wa muntu abesha eh, ni wa muntu avuga ibintu n'igihushane cyavyo eh, ni wa muntu ikintu cyose agira ashaka inyungu yiwe bwite eh, ikindi kindi naco mu kumufasha ni uko ari umuntu ashaka kumera nka ba bantu bavuga batazi indwara zabo ni usanzwe utazi indwara zabo ntugenda gusaba ubufasha ni ukuvuga ni umurwayi atiyizi rero mu gihe atiyizi mu gihe tutaronse umuntu aza kutwitura biragoye kumufasha ariko kugira rero ntasinzikaza abandi ko Eh, nababwiye yuko ibyo akora byose biba bigamije gusinzikaza amagara yo mu mutwe eh, y'uwo bari kumwe yaba mu rugo yaba mu migenderanire eh, yaba ku kazi iyo nyifato agira ayigira kugira ababazi uyu wundi ni abantu banaciye n'ubwenge mu ubwo bwenge bwo guhenda abandi barabishoboye kuko ntibigira biyerekana yuko ariko arabesha atangura buke buke ariko agashikana ku muntu kumwereka yuko ibintu biriko biraba biriko biramucinyiza nawe ashaka ahubwo uyo uyo muntu aba ari we asinzikara rero atatwituye ntacyo tumufasha muri icyo gihe rero ngo hafashwa abasinzikajwe n'inyifato y'uwo muntu abo bantu asinzikaza n'abantu benshi cyane kandi kugira bamenye yuko bariko barasinzikazwa n'uyu muntu bigoye kumenya nicyo gituma rero tugira ibiganiro nk'ibi kuko twebwe dushaka gufasha cyane abo bandi begereye uwo muntu yaba mu ngo umugore n'umugabo yaba uh, mu kazi eh, yaba mu, kibano canke mu mashirahamwe rero bajya abantu bari kumwe baba bari bashobora kuja mu ngwara eh, nababwiye yuko mu gihe yakoresheje ayo majambo asambura wa muntu ashobora kwisanga yagwaye mu mutwe hari abiyahura eh, mu ngo nibajye usanga bahukanye mu kazi niba bandi usanga uh, mu kazi ariko arakora akazi akadebukirwa bya bindi ugenda ku kazi umenga nibwirizwa ntuwumve yuko uryohereye gukora akazi amazi kubera y'amajambo wumva mabi akucinyiza akushira hasi eh, rero duca dufasha gutanga ubutumwa nk'iki kiganiro turiko turagira eh, kugira bishikira abantu benshi bamenye umuntu uwo ari we kugira bikingire kuko n'umuntu eh, ateye uh, amakenga cyane n'umuntu mubi gose asinzikaza amagara y'abantu cyane ku rugero runini cyane nko mu gihugu iwacu ntabamenyere gose kuko abantu turabana tukabona yuko umengo ari umuntu tuyaga neza ukabona umengo ni sawa ariko utabirabiye hafi uh, ngo ubimenye umenye uwo muntu bigora kugira umumenye kuko amaze kugushira novuga mu byara vyiwe ivyo akubwira vyose umengo nivyo hari igihe rero usanga wa muntu bari kumwe yahendwa agize inyifato yo kwisuzugura yo kuguma mu nzu canke yo ku, yo kudebukirwa mu kazi aba ariko arakora canke mu bintu yarajejwe vy'umuryango canke vy'ikibano canke vyo muri e, mu mashira hamwe agaca adebuka ntasubire gukora urumva yuko iterambere ry'umuryango ry'ikibano ry'akazi rigabanuka no kuvuga rero twebwe dufasha cyane cyane cyane abantu begereye umuntu kugira babimenye bamenye ingene bavyitwaramo mu gihe rero iyo nyifato iva ku kuntu umwana yarezwe mu muryango uwo muhinga mu bijyanye n'inyifato n'ikibano mu bantu Pacifique Nduwimana arahanura ababyeyi ikintu nyamukuru gikomeye kandi uh, twama tubona wanashaka mu kazi kacu ka misi yose ababyeyi ntibitaho ibibondo byabo usanga batwagwa n'ubuzima tubayemo twese eh, mu byo dukora ugaca usanga yibagiye gukurikirana wa mwana n'umukurikirana ava ku kazi akazi agaca amuhitanira utuntu ariko tujya tuntu twita ngo ni ubushiruka cyangwa makado bijya si biza bifasha cyane umwana rero ababyeyi bari bakwiye kwitaho abana bakiri bato bakabereka urukundo nibyo umwanya uratugora umwanya uragoye ubuzima buragoye ariko ukarondera umwanya w'ikiyago cy'ukuri eh, mvuze ikiyago cy'ukuri si ibyo nako ndavuga by'utuganuke uzanira umuntu ngo umwana yaryohewe yamenye ku ishuri ni cya kiganiro gikora ku mutima umwana akisigura akavuga kumva yuko ari kumwe n'umuvyeyi ico kiratuma umwana yumva yuko eh, hari akagozi kamunze e, eh, n'umuvyeyi niho rero rwa rukundo ruheza rugakurira mu mwana agakura ameze neza ico ni cambere hariho abandi nabo bakubita cyane abana no kuvuga bakabereka yuko ari bikoko canke bakababwira amajambo abakinyiza we ntacumaze ntacuzovamwo uri kigugu ayo majambo yose umwana cakura yumva yuko akinyijwe ntacamaze mu gukura rero yumva ko atacamaze umutima wiwe n'inyifato yo agenda arakomeza izo nyifato nawe nibyo agirira abandi eh, rero ababyeyi bari bakwiye kumenya ingene umwana bamuganiriza bakamuba hafi by'ukuri ikiyago cukuri bakamubwira ibijyanye n'urukundo ibijanye n'imigenderanire myiza n'abandi eh, ibijyanye no kubana n'abandi eh, n'inyifato ibereye rero bakaza baranitura n'abahinga mu gihugu turafise abahinga benshi bajejwe inyifato n'ikibano bashobora kumufasha kugenekereza iyo mubyeyi ingene yo byifatamo kuko kenshi hari igihe usanga turi ko turabikora nabi tumenya ati umwana yagize iki mbega kuri ino myaka umwe agenda arakura gusanga biragoye ingene umuvyeyi avyifatamwe rero abahinga bari ngaha kugira babitura kugira babafashe mu kurera abo bana ni no kuri ako kamo ndangirije ko kino kiganiro mwakoze mwese mwaduteze yompi yakoze n'umuhinga mu bijanye n'inyifato n'ikibano mu bantu ku ntererano ziwe ndashimiye mugenzanje muco onera yaturukanije amajwi ya kino kiganiro marikire kaze neza nari nabateguriye kansonga no kamenya cuno munsi ndabikebanuye